A? Evo, stvarno zanima. Šta ja znam, ne znam. Sova Music Info Dobro večer, dragi slušatelji i dobrodošli nakon dugo vremena u ovu tradicionalnu formu s ovim Music Info. Kako je to već uobičajeno, krećemo redom od petka pa na subotu prolazimo sve događaje u gradu. Počnemo s petkom e, u Riveru, akustični trio Side Effects. E, njih odlikuje posebno zanimljivi, e, posebno zanimljivi aranžmani pop i rock svjetskih klasika, ali kao što njihovo ime danas lutiti, za njih su karakteristični efekti koje uklapaju u sam nastup. Repertoar im je vrlo šarolik i sastoji se od hitova grupa kao što su Coldplay, The Cure, Talking Heads, Dorsey, U2, Pink Floyd i svi dalje dobro nam poznati bendovi a ako želite vidjeti njihove posebne efekte, u 22 sata budite u Riveru. a ispod pruge u tunelu Tom J opet kombinira i dokazuje svoju vještinu stvaranja kakvih glazbenih kombinacija. E, kažu da on kombinira analogno, digitalno ploče s nulama jedinicama, stilove, žanrove, ma to su nam već svima dobro poznate kombinacije. Budite u tunelu u 22 sata, tunelarina je samo 10 kuna. a Milord zatvara zimsku sezonu, e, kako je krenulo ovo toplije vrijeme, otvara se, e, pa otvaraju se vanjski prostori, a za to će se pobrinuti da to bude u stilu The Benny Band, mislim da svi sve znamo o ovim riječanima, početak je u 22 sata. a zna se da pravnici najbolje partijaju nakon ekonomista naravno lažne ili skromnosti. U stopu je završni parti pravnika. Oni su nam obećali vječne hitove koje će nas na trenutak odmaknuti e, od e, razmišljanja o nadolazećim ispitnim rokovima i odvesti nas u svijet plesa, smijeha i neviđene ljubavi. Ljubite se sa pravnicima u 22 sata u stopu. a pravnike će pokušati nadmašiti studenti biotehnologije. E, oni organiziraju nakon svojih sportskih igara noć uzbri u Rakiji. Očekuje vas super cuga, super ljudi i super mjuza. Svi puni obećanja pa budite tamo isto u 22 sata. I da zaključimo s još jednim e, partijem e, fakulteta i pomorci imaju svoj partij. Oni su se dosta ovako potrudili e, u dvorište svog fakulteta. Doveli su Alena Vitasovića, upad je 15 kuna i on također počinje u 22 sata. Ako ipak niste od studentskih partija, crkva ima četvrtu dobru kuću. Dobra kuća je koncept koji nam pruža mogućnost da svi skupa povremeno odamo počast svim varijacijama house glazbe. E, ove sezone e, ta kuća je posvećena ljudima koji su ju i izgradili, a line-up se sastoji od dva DJ-a, Klaus Kotini i Božo Devčić pokazat će sve, sav svoj raspon i ljepotu te house glazbe. Crkva sva vrata, kao što nam je svima već poznato, otvara točno minutu prije ponoći, a kako ono kažemo, parti traje do prvog busa, do šest. Upad je 20 kuna prije jedan i 30 poslije. A u subotu nema studentskih partija, ali koda moraju biti studentski da budu partiji. U tunelu je catering ili, kako oni to vole reći, posluživanje dobre klubske glazbe. Klasi, klasika, točnije DJ-evi, Jopa i Brks, rezidenti, kreću u 22 sata. E, catering traje do 4, a tunelarina je prije ponoći 10 kuna, a poslije 20. u rakiju dolazi Bruno Mars, dobro ne baš Bruno Mars glavom i bradom, ali uz rakin e, popularni repertoar e, naći će se tu jako puno hitova Brune Marsa, pa ako ste za Uptown Funk budite u rakiju 21 sata. birtija je isto zaključila da je došlo ljetno vrijeme pa otvaraju svoju chill terasu za ljeto 2018. E, nastupat će Anfas, a ulaz je slobodan i oni počinju u 21 sat. To bi bilo e, sve od nas za danas. E, nadam se da ste dobili neku ideju gdje izaći. Evo ja ne znam gdje bi prije. Ostanite uz Radio Sovu, donosimo vam filmski puls. A? Evo, stvarno mene zanima. Šta ja znam, ne znam. Sova Music Info